Eunka aurrialdeko ikerketa da Baionako portua eta bere ingurumena zertan den jakitea zen helburua, erritar eta elkarte asko plenitzen baitira gaur egun, baina ikerketaren emaitza ez dela kezkagarria argudiatzen du portuaren jabeden eskualdeko autetxia Mathieu Bergek. Aujourd'hui, on peut sortir des fantasmes, on sait la réalité et la réalité, elle se résume en euh, la présence de pollutions historiques, c'est-à-dire qui ont été faites dans les 100 dernières années avant que la région soit propriétaire, avec certains euh, terrains qui sont pollués au plomb et à l'arsenic dans des zones extrêmement réduites sur Buko, Tarnos et Anglet. Eremu mugatuetan beraz, beruna maila azkajagoak atzeman dituzte, egindako hogeita mazazpi lagin hartzetatik zazpitan, irureun miligramoko eina depasatua da lur kilo bakots. Erritar eta elkarte hainitz kaskatuak dira gaur egun portuko aktivitataren gibelondo txarretaz, bereziki haien osagarriaren gan, horre ikerketak lasaituko ditu eskualdaren arabera. On est également extrêmement extrêmement transparent. On est bien conscient qu'un port industriel en centre-ville, il y a des nuisances. Il y a du bruit, peut y avoir des odeurs, euh, peut y avoir euh, des poussières, mais ce ne sont pas des pollutions qui peuvent avoir un impact sanitaire. ARS Eskualdeko Osasun Agentziak bere aldetik abisatu ditu bertan bizi ziten herritarrak eta horotako medikuak, segurtasun neurrian aldetik Simpleak dira, Maritxu Blanzako ARSeko zuzendaria. C'est se laver les mains, ne pas manger de terre, c'est quand même préférable, laver les jouets, etc. Il n'y a pas d'autres mesures à part celles-là, qui sont vraiment des mesures de bon sens. Eta jakin beruna irensteak saturnismoa izeneko eritasuna eragin dezakela, baina baionako portu inguruko ere moan ez da usaiazkanpoko saturnismo kasurik agerian eman orain arte.